Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti Rīgas Katoļu gimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Esmu Regīna, mēs vadīsim raidījumu šodien. Un šodien mēs esam kopā ar... Ra Kārli. Kā Ralfu. <laughs> Mm, kā jums visiem šodien iet? Uh, labi, īstenībā tāda mierīga diena šodien, tāda bez liekā, lieka stresa. Kā jums, puiši? Man izcili. Man arī ļoti labi. Tiešām, Kārli? Tiešām, Ralf. Izcili. Tas man priecē dzirdēt. Un šodien mēs parunāsim par ļoti interesantu tēmu – jaunietis un literatūra. Uh, lai iesāktu šo tematu – Jūs vēl plašs jautājums visiem. Kad jūs pēdējo reizi turējāt rokās grāmatu? Jebkādu. Bērnības grāmatu. Jebkādu pēdējo reizi turējāt rokās grāmatu. Nu, es esmu turējis šajā skolā bībeli bieži vien rokā, nu, rokās, bet tā, tā grāmatu ļoti reti. Biežāko grāmatu, ko es tur tā ir matemātika. Es biežāk klāstu tur nekā grāmatas. Bet klāts, kas grāmatas? bija grāmatas? pēdējā grāmata, kas abi turējāt rokās? Uh, Šodien, vakar, eh, pirms nedēļas, kas bija tā grāmata, kas Māra bija. Māra Bērziņa svina garšu. Vajadz, man vajadzēja literatūrā uh, grāmatu lasīt un prezentēt, un es izvēlējos to grāmatu lasīt un pēc tam prezentēt. Un, nu, man tas pats, kas Kārlim, ka mums bija literatūrā jālasa un jāprezentē par grāmatu izlasīto, un es izvēlējos Mihālas Enda grāmatu Mamo. Ralf, kad tev bija Matemātikā, jā. Jā, tieši tā. Man bija pēdējā grāmata, ko es turēju rokās, tā bija matemātika. Un tev, Regīna? Uh, pēdējā grāmata, ko es turēju rokās, bija no rīta. Uh, es pabeidzu lasīt uh, grāmatu mantojuma ēnā. Uh, tā, ka tā viss laikam nesanāk no jums visiem, ja vien jūs nelasījāt pa dienu savus vina garšu un uh, mamo. Uh, Bet kādi ir tie jūsu visizplatītākie žanri, ko jūs lasāt par grāmatām? Kāda, kāda stila grāmatas ir jūsu tādas iecienītākās, kas jums visvairāk piesaista? Man ir uh, diezgan daudzas uh, žanri, kurus es esmu lasījis, bet man uh, pēdējā laikā es esmu vairāk lasījis vēsturiskos romānus. Man noteikti patīk labāk kaut kas uh, ar psiholoģiju saistīts vai arī grāmatas, kurām ir dziļāka nozīme – lai es varu pati tā kā lasot, tajā brīdī arī domāt un kā, konspektēt priekš sevis, ko es iegūstu no šīs grāmatas un kaut kādas pārdomas raisošas grāmatas. Ralf, un kāda ir tava tāda mīļākās grāmatas žanrs? Nu, man, godīgi teikšu, baigi nepatīk lasīt grāmatas. Man arī neiznāk lasīt grāmatas, nu, bet tā man. Tā? Nu, es tāds cilvēks, man nepatīk. Man labāk patīk skatīties, ja klausīties. Loģiski lasīt arī ir svarīgi, un tas ir ļoti svarīgi ja smadzeņu darbībai, bet uh, pēdējā grāmatā, nu, tāda man mīļākā, tā ir gan jau arī matemātikas grāmata. Tāds matemātisks izrādies. Nebūtu domājis, kā, ka tev tik ļoti tieši matemātika iet pie sirds, bet... Uh... Matemātika un fizika man patīk. Prieks, prieks. Vai, vai, jums, vai jums pie, pie, pie sirds matemātika un fizika? Jā. Nu, man laikam tad labāk kaut kas cits, <laughs> nevis matemātika un fizika. Kāds arī vēsturiskais romāns varbūt, vai, eh, nezinu, romāns kāds garāks. Nu jā, nu jā. Un tev, Anni? Nu, es jau pateicu, kā, kāda žanrs man patīk, bet diez vai bieži lasīt par matemātiku tieši grāmatas, bet, nu, jāceņš jāmācas, protams. Nu, tu teici, Ralf, ka tev nevisai patīk lasīt grāmatas, vai nesenāk laiks grāmatām, literatūrai kopumā. Tad varbūt uh, visiem domājamais jautājums, kāpēc jauniešiem būtu vai nebūtu, vajag vai nevajag lasīt grāmatas? Lasot grāmatas, paplašina pirmkārt vārdu krājumu, Loģiski. loģisko domāšanu, um, vizuālo, at, nu, jā, es teiktu, vizuālo atmiņu, uh, Eh, tad, kad tu lasi grāmatu, tu lasi to tekstu un tu galvā iedomājies, kā tas varētu izskatīties. Tas to trenē, manuprāt. Jā, kā, arī, kā jau Kārlis minēja, es noteikti piekritīšu par visiem iepriekš minētajiem tā kā, tā teikt, punktiem, par to, kāpēc lasīt grāmatas. Es noteikti piekritīšu, ka ir jālasa grāmatas, lai gan visiem tas nāk ļoti bieži, bet tas mums paplašina šo vārdu krājumu. Uh, un dod idejas un dziļāku ieskatu vispār uz dzīvi, ja tu lasi tādas gudrākas grāmatas, tā teikt. Un, man liekas, tas ļoti nozīmīgi attīstīt sevi, un uh, pēc tam tās iegūtās vērtības var pielietot arī dzīvē, dzīves situācijās, un varbūt arī tev tas kaut kā palīdzēs nākotnes problēmās. Apak, man tik, tikko radās vienkārši jautājums tagad nu, visiem. Um, Kā jums liekas, kāpēc bērniem un jauniešiem tik ļoti vairs nepatīk grāmatas? Like, pēdējos uh, mūsu paudzē, skaitas uh, Gen Z, ja nemaldos, tur ir tagad telefoni, bet uh, kādēļ mūsu vecākiem, mūsu vecākiem patīk tik ļoti lasīt grāmatas, vairāk nekā, piemēram, skatīties telefonā filmas vai video? Ui, pajautāji! Es neteiktu, ka jauniešiem nepatīk lasīt, bet vienkārši tā uzmanība tiek ļoti daudz novērsta no lasīšanas un grāmatām, jo, manuprāt, šie telefoni, datori, video spēles ļoti pārvērš mūsu uzmanību un neļauj koncentrēties, piemēram, gariem teksta gabaliem, neļauj koncentrēties kaut kādai iztēles radīšanai, jo lasot mēs ne tikai lasām uh, melnbaltus burtus, uh, bet mēs, uh, vismaz, manuprāt, es lasot, lasot grāmatu, vienmēr iztēlojos, kā tas izstāsta un kā tas notiek. Mēs attīstām savu iztēli. Un, uh, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs process, bet, uh, ja mums vienmēr telefonos parāda automātiski jau vizuāli, vizualizētu kaut kādu attēlu, mums vairs nav jāpielieto šīs uh, vizualizācijas, un mēs to tekstu, neuzsveram tik vienkārši. Un, manuprāt, tā ir problēma arī skolā šobrīd, ko visi liekas, skolotāji bieži saka, mums jālasa, jālasa un vēlreiz jālasa, jātrenē garie teksta fragmenti un tam līdzīgi. Jo, manuprāt, izturēt, lasot, pieņemsim, tās pašas 300 lapas puses ir vidēji grāmatā, ir diezgan grūti, eh, manuprāt, jaunietim, kas nelasa ikdienā. Bet uh, Vecākā paudze, domāju, nelasa, uj, lasa tik daudz, uh, ja vien viņiem ir laiks. Uh, tikai tāpēc, ka bērnībā jau tā telefona nebija. Uh, grāmatas bija salīdzinoši pieejamas, it īpaši bibliotekās, un nu, viņiem nekas cits īsti nebija, ko darīt. Nu, viņi gāja ārā ar draugiem, gan jau spēlēties un lasīja grāmatas, tā kā es nezinu. Varbūt tāds, tāda atbild no manis. Es... Man arī liekas, ka <clears throat> es tev piekrītu par to, ka tā ir bērnības lieta, ka <clears throat> vecākā paudze vairāk lasa grāmatas, jo viņi uzauga lasot grāmatas. Tā bija viena no vienīgām lietām, ko viņi bērnībā varēja darīt. Mm. Uh, kā arī uh, tas, ka mūsdienās mēs nelasām tās grāmatas tik ļoti, man liekas, tas arī um, tas ir liels iemesls, kāpēc mūsdienu sabiedrībā arī ir tik liels teiksim, anglicisms. Daudzi vārdi mēs sakām nevis latviešu valodā, bet angļu valodā vai citā valodā. Tieši tāpēc, jo mēs nelasām grāmatas. Es tad papildināšu, Kārli. Uh, labs punkts par to bērnību. Īstenībā tā ir liela tā kā vecāku atbildība iemācīt bērnam mīlēt grāmatas īstenībā, jo, nu, ja bērnībā vecāks – nelasa priekšā kādu pasaku pirms miega, vai uh, tāpat uh, neizstāst kādu mm, stāstu, vai neparāda, kā vispār lasīt grāmatu. Tad arī bērns neiemīl lasīšanu kā tādu patīkamu nodarbi, un tas viņam vairāk ir kā ciešanas, nevis kā kāds atslodzes brīdis. Es piekritīšu, ko jūs abi minējāt iepriekš, un es vēlējos piebilst par to, ka, eh, kā jau Regīna minēja, tas ir mūsu vecākiem kā ieradums vairāk, jo pēc maniem uzskatiem tā bija kā izklaide viņu laikā, bet mums tas ir uzreiz kā piespiedums, un mēs nedabūjam gandarījumu no tā, ka mums ir jāpasēžas un jālasa. Tā kā vairāk kā nosodījums citiem var likties, bet um, mūsu vecāku laikos tas bija kā tāds veids, kā atbrīvoties kā, no grūtībām un aizmirst par to kaut kādām dzīves problēmām, bet tagad mums ir telefons un tas tā kā, ir tā kā aizstājies. Un, protams, ir ļoti, ļoti slikti, kad uh, mūsu paudze tik ļoti ieiet savos telefonos un tāpēc vajadzētu būt brīvākiem. Un, kā arī Kārlis mm. minēja, šī tāda mūsu izklaides nonāk tā kā digitālas, kas nav labi, bet mūsu iepriekšējai paudzei, kas ir mūsu vecāki, viņiem bija tik ļoti lielāka iztēle, viņi bie, varēja biežāk un vairāk izdomāt, ko darīt. Arī tāpēc, ka viņiem nebija tie telefoni, viņi lasīja grāmatas, gāja ārā spēlēties un visādas lietas kā, izdomāja no sevis. Nevis skatījos telefonos un pavadīja laiku neliederīgi. Tikko tas papildu jautājums. Uh, Ir uh, visādas vietnes, piemēram, tās pašos telefonos, uh, kuros var lasīt grāmatas, uh, vai arī elektroniskās grāmatas, kā piemēram Kindle. Ko jūs par tām, tām domājat? Es tieši gribēju šo jautājumu uzdot. Uh, man liekas, ka tas ir um, labi, jo galu galā svarīgākais nav, kur tu lasi un kā tu lasi, bet tas ir tas, ka tu vispār lasi. Manuprāt, ka tas, nu, ka, ka tas ka tā nav slikta lieta, ja tu izdomā varbūt nelasīt fizisko uh, grāmatu, bet gan, um, kā tu teici, Kindle vienkārši elektroniski uh, to grāmatu atrast un izlasīt. Tad, Ralf, te jautājums tev. Vai tu izmantot elektroniskās grāmatas iespējas, ja tev tiktu šādas sniegtas un lasītu biežāk? Um, vai es tādas izmantotu? Godīgi teikšu, nē. Es esmu, man nepatīk lasīt, tāpēc jau man neveidojas tā, kā jūs teicāt, ka jūs cenšaties filmu, nu tur ir tā kā filmiņu paskatīties, tā kā tur uh, zilonītis lidoja ar ausīm. Nu, man nav tā, ka es redzu, man ir parastā, ja es izlasu, vai nu es vispār neko nesaprotu, vai nu es vienkārši aizmirstu pāršķirot nākamo lapas pusi, par ko es iepriekšēji biju izlasījis. Un man visu laiku notiek tā, tā riņķošana uz riņķi, uz riņķi, riņķi. Un nemāku es tā. Jā, kāda kungs. Uh, kāds ir jūsu viedoklis par audiogrammatām? Īsnībā tās gan man patīk. Tās dažreiz es arī varu paklausīties, jo tādas, nezinu, kaut kāda kaut kāda traukus. Māmu, ja tu šo klausies, es zinu, es ļoti reti mazgāju, bet ir brīži, kad man liekas, un es nomazgāju arī. Uh, es, ir bijuši tā, kad īsnībā es arī, nu, klausos dažreiz audio grāmatas, bet arī mūziku vairāk, bet tas tā. Un par to, ko Ralfs minēja, par to, ka tu nevari nokoncentrēties lasot grāmatu. Nu, svarīgākais ir jau tas, ka tev ir jāgrib sākumā, un tad tu tikai vari lasīt grāmatu, jo ja tu pats nevēlies to darīt, tad, nu, lai ko tu darītu un lai cik tu ļoti censtos it kā savā galvā, tu nu, nu nevar izlasīt, ja tu negribi to. Nē, nu, ja tev neinteresē, tad jau tu nevari piespiest sevi. Piektīšu, Man nekā ir labs arguments. nu, nu. Uh, <clears throat> Harry Potter autora. Uh, Uh, Džona Rowling ir teikusi, ja tev nepatīk lasīt, tu neatradīsi īsto grāmatu. Nu, man šim es piekrītu. Nu, Jā, e, varbūt, varbūt arī. Bet es esmu dzīvē ņēmis un es esmu ar gariem zobiem un nu, nē, nē, nē, viss kaut ko darījis. Un... Nav pareizā bijusi. Jāsāk meklēt nē, nu, tādu, kas uzrunā. Vienkārši. Ir visi sādi veidi. Un ir daudz veidu, ko, ko var izmēģināt. Un, jā, un es nenoliedzu, varbūt es arī točs neesmu atradzis īsto. Bet uh, ņemot vērā to, ka uh, ir daudz grāmatas, varbūt dzīvē es atradīšu, varbūt man būs tāda viena, bet ir bijušas tādas, kad uh, es atrodu, o, oh, jā, man šī tā reāli patīk, un es lasu divas lapas puses tikai. Bet es lasu, un man pazūd. Uh, vēlme, un es vairs nevaru nokoncentrēties, lai reāli apsēstos un palasītu. Es esmu tāds ļoti aktīvs cilvēks, kā man liekas, mani klases biedri, skolas biedri zina. Rauf, man te ir tāds jautājums. Tu mm. skaties kaut kādas filmas, vai ne? Loģiski. Vai seriālus? Nu, nezinu, man liekas, ka neskatās. Labi. <laughs> Pieņemsim, uh, nu, visas, man liekas, skatās kaut kādas seriālus, filmus. Un bieži mums kaut kāds draugs vai draudzene iesaka kaut kādu filmu vai seriālu un saka, obligāti noskaties, tā ir vislabākā filma seriāls, un tev sākumā loģiski neinteresēs, bet uzticies vienkārši par to, ka nu, tā filma vai seriāls būs laba, un tev pat esmu dzirdējis, ka pirmā visa sezona neinteresē reāli cilvēkam, bet pēc tam aiziet vienkārši tā filma, un tāpat arī, manuprāt, ir ar grāmatām. Tev vienkārši ir jātiek pāri tam tā teikt, pirmiem slieksnim, ka tev liekas, ka tev neinteresē. Nē, jo nu- tā arī ir ar filmām. Nē, nu, tas arī tas ir. Arī. Bet filmās tur viss kaut kas notiek, un tā ir interesanti. Un, jā, bet uh, man paziņā arī vārdā Emīls ļoti labas filmas parasti iesaka, man ļoti patīk. Zini, jā. kā... Anni arī mm. viņa to Emīlu pazīst, vai Forša Čeks. Īstenībā ļoti daudzas filmas īstenībā ir taisītas no, nu, veidotas pēc grāmatu motīviem. Un, uh, skaties kādu filmu, tu sākumā ieraugi šo vizualizāciju, kā filmas formātā, un pēc tam uh, mēģini to lasīt, kā rakstīšu tekstu, un tu uzreiz jau galvā tā iztēle veidotos filmas kadrus, uh, un tev vairs nav pašam tik daudz jāpieliek sava iztēle, kā tas varētu kā sākt radīt šo, jo grāmatās vienmēr ir tas... Um, papildinājumu stāstam, jo, manuprāt, seriālā tu neparādīsi visu vai filmā tur stundas laikā tu ne, vispār, nu, ko var parādīt. Bet grāmatā viss ir plašāk un tā, un tev, principā, varoņu tēls jau ir iedots stāstu, tu jau zini, vienkārši iznāk, ka tu lasi to papildinātu versiju. Varbūt tas arī ir labs veids, kā uh, sākt lasīt, ņemot vērā to, ka tev ir kāds seriāls vai filma, kas tev ļoti, ļoti patīk. Tā kā Tāds mazs ieteikums varbūt arī pāriem klausītājiem, kas vēl nav atraduši ceļu līdz grāmatām. Uh, bet šo uh, raidījuma pusi mēs noslēgsim un ieiesim mūzikas pauzē ar Ulda Stabulnieka dziesmu tik un tā. apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. bet par lielu, lai sasildu savu lakatu dotu. Ar lielu, lai paņemtu klēpī un apnīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Ar mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens, izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens, izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā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 viena no brīvprātīgajām, un arī literatūras latviešu skolotāja Antra Jakovļeva. Lai to slavēts Kristus, darbie radījumi arī Latvijas klausītāji un jaunieši, kas šobrīd esat studijā. Nu, jā, ar tādu skaistu rudenīgu dziesmu raidījums turpinājās, kuras klausījos jau sākumā, jau no paša iesākuma. Un, uh, es iesākšu ar nelielu komentāru Eh, jūs, eh, paldies vispār par šo interesanto diskusiju un par šo, par šo dalīšanos eh, ar viedokli, jā, kas, kas, manuprāt, ir svarīgi visiem, visiem, ne tikai jauniem, bet, bet arī, <laughs> arī gados vecākiem. Bet mans komentārs jums bija tāda ideja, ka uh, mums, uh, jūsu vecākiem un varbūt vecvecākiem bija uh, lasīšana kļuva, nu, bija kā tāda izklaide. Pareizi es sapratu, jā? Ja? Mūsuprāt, jā. Jā, bet es jūs varu, mīļie jaunieši, nevis apbēdināt, bet pateikt, ka jūs esat neprātīgi laimīgi. Ja, jo tātad mums skolā bija jālasa obligātā literatūra. Jūs varat paprasīt saviem vecākiem, vai pat vecvecākiem, vai kādiem citiem radiniekiem, kāds garš literatūras saraksts katrā klasē pavasarī bija jāizlasa. Es šodien, kā literatūras skolotāja, jau ar tādu zināmu pieredzi, varētu teikt, ka man, tad, nu, nu, tad mums tas kā bērniem likās, ka tas ir normāli. Tas ir jāizlasa, un visam bija jāraksta domāraksti, tā laikā atcerējumi. Un bija jāprot atstāstīt skolotājiem, par ko tā grāmata ir. Un, un internets eh, nelīdzēja, un nekas cits neatlika kā lasīt. Ja? Uh, tas, ka pēc tam šī prasme un spēja noturēt uzmanību grāmatā uh, vainagojās ar to, ka <clears throat> cilvēki vienkārši sāka lasīt jau to, kas viņiem pašiem patīk, ja? vai kas viņus aizrauj. Tas ir gandrīz vai, ziniet, tas varētu salīdzināt ar mācīšanos slidot, ja? ka tie pirmie soļi ir neveikli un vairāk mēs krītam uz degunu nekā turamies uz slidām. Un tad ar katru nākamo soli uh, jā, šī, šī prasme kļūst ar vien, ar vien spēcīgākā, ar vien, ar vien labāka, un tad jau var jau piruetes veidot un, un, un daudz ko citu. Nu tā, tas man tādam, tādam komentāriņam. Par ko jūs vēl diskutējāt šodien? Es arī varētu labprāt piedalīties. <laughs> Tiešām ļoti interesanta tā pieredze arī jums ir, bet arī mums sākumā, sākumā bija tāda obligātā literatūra jālasa jūsu bērnība nav bijis vienīgā, kuriem šāds bija, šāda pieredze bija. Jā, es arī tieši vēlējos pieminēt, ka man līdz 7. klasē ieskaitot, vajadzēja lasīt obligāto literatūru, un katru vasaru bija sākumā, es teiktu, ka trīs grāmatas pa visu vasaru. Jā. Mm -hmm. Ui, tev tikai trīs, mums bija kādas desmit, man liekas, jālas pat uh, sākuma nu, skolā, jā, jā, jā. Tā kā vajadzēja es arī dabūju to literatūrā. Uh, visas, visu sākuma skolu man vajadzēja katru mēnesi vienu grāmatu lasīt un pēc tam prezentēt. Ai, jūs tā kā baigi vecēta sajūtāties? Ai, manos laikos tur bija tāds - protams, tā, protams, laikos, tu bija. ko? Kas un kā bija tev, Ralf? Es neatceros. <laughs> es neatceros. <laughs> es ar derēju, ka man bija daudz smagāk, pro... Labi, nē, protams, nē, nē, nē. protams. Man bija mierīgi, tas bija vispatīkamākie dzīves laiki. Jā. Pagājuši. Jā, bet ir ļoti interesanti, Janieši, ka mm, es klausos, un tagad tas nozīmē, ja katru mēnesi, ja skolā, nu, piemēram, mācību gads ir deviņus mēnešus, Un, ja katru mēnesi ir jāizlasa viena grāmata, protams, ka mazākajās klasēs tā būs mazāka, plānāka grāmatiņa, un uh, vecākajās klasēs, ja jūs spējiet ar, ar, ar lielāku apjomu tikt galā. Nu, tas ir deviņas grāmatas, padomājiet šodien. Ja? Vai es arī godīgi pasaku, es neizlasu gadā deviņas grāmatas, ja? lai gan vajadzētu varbūt. Ja? Un, bet es gribēju jums padalīties vēl par vienu no tādu savām pārdomām, jo kamēr es gatavojos, un es zināju, ka šī mūsu šodienas saruna būs, es eh, atradu divas, eh, divas divu mūsu rakstnieku, Gundegas Repšs un Ingas Ābels, tādas pārdomas par to, Uh, kā lasīt, un, un kur, ir, kur, ir, kur, ir tā, nu, kur ir varbūt tā problēma. Ja? Un, um, tad, kad Es domāju, kāpēc, kāpēc eh, mēs nelasām, un varbūt arī nu, es nezinu, kāds lasa arī no vecākās paudzes, kāds nelasa. Tas, tas ir katram jau tagad arī tā individuāli. Mēs nevaram tā pateikt, ka jaunieši nelasa. Jā, es nepiekrītu šim apgalvojumam. Uh, Uh, jo strādājot Rīgas katoļu gimnājā, mūsu jaunieši lasa. Es zinu, ka lasa. Jautājums varbūt viņi vairāk lasa angļu valodā. Tas, tas būtu, tā būtu diskusija jūsu starpā. Bet man ļoti uzrunāja Oskara Vailda uh, izteikums, ka tad, ja, kad viņš bija jau krietni gados un atradās cietumā, viņš vienā savā traktātā rakstīja. No šī brīža es gribu satikties tikai ar māksliniekiem vai cilvēkiem, kas daudz cietuši ar tiem, kuri zina, kas skaistais ir, un ar tiem, kuri zina, kas sāpes ir. Ja? Un es domāju, ka tad, kad mēs dzīvē piedzīvojam kaut kādus eh, pārdzīvojumus, vai tad, kā mēs vēlamies iegūt kādu citu pieredzi, eh, tad mēs, tad mēs sākam meklēt, varbūt jā, pēc labas filmas, vai pēc labas grāmatas, vai varbūt pat pēc dzīvoļu krājuma. Ja? Uh, Un um, uh, Gunda Grepša saka, ka jā, ļaudis ir šobrīd ļoti mainījušies, bet ir interesanti, ka viņi to saka 14 gadus atpakaļ. Jūs varat pareiķināt, cik jums tad bija gadu, jā, ja? uh, 2010. gadā, jā, ja? jo viņi saka, ka nu, tā ir liela privilēģija, ka nu, viņa ir dzīvojusi divās sistēmās un viņai ir ko salīdzināt un viņai ir. Uh, arī eh, iespēja tad lasīt par to laiku, jo grāmata. Uh, nu, es nedomāju, šeit dokumentāla literatūra, ja, bet arī mm, nu, romāna daļa literatūra. Ja. Tā ir, tas ir vēstures piemineklis. Un arī, arī tātad Inga Abela saka par to, ka uh, ir, uh, nu, ka, ka, ka lasīt neprastēji, vai ka nav tā, ka lasīt neprastēji skaits vairos, nu, ka cilvēki nelasa. Ja? Eh, viņa drīzāk runā, man ļoti tas patīk, ka viņa saka, ka nu, šobrīd cilvēkiem ir ļoti grūti noturēt uzmanību. Jūs arī pieminējāt telefonus. Ja? Uh, Uh, nu, man, piemēram, šeit uz galda uh, priekšā ir Ingas Ābeles grāmata Klūgu mūks, kurā ir 450 lapas pušu, jā, nu, bieza grāmata, jā, un, un ka ir grūti noturēt uzmanību, tiek līdz desmitajai lapas pusei, un ja tā grāmata nav tāda, wow, ļoti, ļoti, ļoti aizraujoša, jā, nu, tad, nu, nav, nav spēka lasīt tālāk. Ja? Bet es nezinu, eh, es varētu jums tagad uzdot jautājumu, vai jums ir tā bijis, ka no rīta jādodas uz skolu un nevar nolikt grāmatu nost. Man tā ir bijis. Bet, uh, Tad, kā, kāda ir jūsu pieredze? Jūs esat atraduši grāmatu, no kuras, kuru nevar nolikt malā, jo gribas uzzināt, kas būs tālāk. Tagad mans jautājums jums. Jā, tas ir, manuprāt, stāsts par eh, šī rīta celšanos uz skolu, jo uh, Es uh, atradu tiešām uh, grāmatu sēriju, kas tiešām ir interesanta. Uh, jauniešiem mm -hmm. tieši uh, mērķautori ir jaunieši tieši šai sērijai. Un uh, es biju ļoti, ļoti tuvu beigām. Lasīju līdz gandrīz vieniem naktī un nepabeidzu, tāpēc celos agrāk no rīta, lai pabeigtu grāmatu. Un tiešām tā, tas ir azarts, kad uh, noķer to sajūtu, ka ir jāpabeidz grāmata, ka gribu zināt, kas būs aiz aiz nākamā teikuma, aiz nākamās lapas puses, nākamā nodaļā. Tas ir tiešām mazards, kurā mani paspēja ievilkt grāmatu arī no rīta pamostoties. Un, jā, kamēr es nebiju pabeigusi grāmatas, nevar aiziet uz skolu šodien. Kā ar puikiem, jums arī ir bijusi tāda grāmata, kad, nu, kā, ka jūs ne, nu, nu ir tīri, ir interesanti, ja? Man nav bijis tā, ka eh, no rīta eh, jā, ceļoties, es negribu iet uz skolu, jo gribu tālāk lasīt grāmatu, bet man ir bijis tā, ka es iesāku grāmatu lasīt, un es domāju, labi, pāris labs palasīšu un došos gulēt. Un tad es lasu un lasu un lasu, un tad es pēkšņi pamanu, ka jau ir eh, pāri 12 vai pāri vieniem, un saprotu, ka man jau sen gulēt vajadzēja iet, bet es tāpat vēl lasīju tālāk taisnība ir laba alternatīva telefoniem, ja varat jaunieši sēžat arī telefonā vairākas stundas, tā kā līdz tiem pašiem vieniem naktī, 12. naktī, un nepamanīt to laika izjūtu, bet tā varbūt arī grāmatām, un nepamanīt to laika ritējumu arī lasot. Tikai. Nu, redziet, jā, paldies par jūsu viedokļiem, jo tad, kā tagad sanāk, sanāk tā, ka tā, to, nu, ko jūs teicāt, varbūt uh, redzījuma sākumā, ka nav problēma jauniešos eh, vai, vai cilvēkos, kuri nelasa, vienalga kādā vecumā, bet problēma ir tajā, ka ir jāatrod īstā grāmata. Ziniet, tas ir tā kā dzīve ar attiecībām. Kamēr tu nesatiec īsto cilvēku, savu to mīļo otro pusīti, tad tev liekas, ka mīlestības pasaules neeksistē. Uh, Nu, kā ir, viņi visi tur tādi, vai meitenes tur ēsaka, ai, nu viņas visi ēst, nu, nu, nekā nav, jā. Un tajā mirklī, kad mīlestība trāpa, tā amora būtu trāpa sirdīs, jā, tad, tad tā arī ir, jā. Labi, es šajā mirklī jaunieši gribētu no jums atvadīties, un, un, un uh, es domāju, ka paliksim pie tā, ka uh, mēs gribam lasīt, varam lasīt, un mēs esam literatūras draugi. Lai jums visiem svētīgi, es šajā mirklī no jums atvados. Visu labu ar Dievu, ar Tā, Dievu, ar radiem arī labi klausītāji. Visu, Visu labu! labu. Jā, tā bija Antra Jakovļa, latviešu literatūras skolotāja, radio maija Latvija brīvprātīgā, kas mums šodien bija kā iepriekšējās viesis mūsu studijā. Un kā nelielu kopsavilkumu par šodien, tad uh, Uh, varbūt Anna, ko tu šodien tādu foršu ieguvi? Nu, manuprāt, es ieskatījos dziļāk šajā tēmā noteikti un aizdomājos vairāk, kāpēc citi jaunieši nevēlas lasīt grāmatas tik ļoti, ka tas vairāk ir kā darbs nekā vaļas prieks citiem un uh, deva tādu iedvesmu lasīt vairāk. Uh, manuprāt, tas, ko es uzzināju šodien, ir uh, ka formātam īstenībā nav nozīmes. Varbūt uh, elektroniskās grāmatas, uh, audio grāmatas vai arī nu, kā, drukātā formāta, bet uh, tā vienalga skatās, skatās lasīšana un uh, vienkārši atrod pareizā grāmata un pareizais uh, veids, kā lasīt grāmatas. Un uh, mēs novēlam arī jums, klausītāji, atrast šo pareizo literatūras lauciņu un uh, baudīt to, ko sniedz rakstnieku dāvātie vārdi. Ar to atvadamies un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā! Atā! Atā! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums – Tīra sirds, tīrā vidē.